Šeštas skirsnis. Sėkminga vidaus karo baigtis, labai svarūs diplomatiniai laimėjimai ir Andriaus Štirlando parama sustiprino Mindaugo ir Lietuvos valstybės padėtį. 1254 metais buvo sudaryta taika su Voluinė ir Haliču. Kaip ir krikšto atveju, šiam susitarimui prireikė kompromisų, juo labiau, kad ir pačioje Lietuvoje net ir Mindaugo šeimoje atsirado rusiškų problemų. Žuvus Vismantų jo našlė tapo, ne vėliau kaip 1252 metais, antrąją Mindaugų žmoną, krikštientis gavusią Mortos vardą. Morta tapo karšta katalike ir vokiečių dvasiškijus Lietuvoje atrama. Tokiomis aplinkybėmis natūrali pirmosios žmonos vaikų opozicija įgavo tikybinį pobūdį – vyriausias Mindaugo sūnus Vaišelga prieimė stačią tikybę. Juo labiau, kad jis valdė juodąją Rusiją, Naugarduką, Valkovyską, Slanimą. Lygiai kaip ir Morta, Vaišelga karštai išpažino savo naują įtikėjimą, sudarant į staiką Mindaugas ir Danielius turėjo atsižvelgti į savo vasalų siekius. Išėtis buvo rasta pripažįstant Lietuvą jos prijungtą juodąją Rusiją, bet kartu jo žemėmis patenkinant valdovo aplinkos asmeninius interesus. Danieliaus sūnus Romanas, kuriam nepavyko savo vedybomis įsitvirtinti Austrijoje, gavo juodąją Rusiją kaip Mindaugo vasalas. Veikiausiai šiuo metu, pripažindamas Mindaugo viršenybę, Polockiai įsitvirtino Tautvilas. Šios kompensacijos buvo padarytos Vaišelgo sąskaita, kuris pasitraukė į vienuolyną. Ne vien tik tuo buvo išsklaido Mindaugo pirmosios žmonos vaikai. Vaišelga turėjo išleisti savo seserį už kito Danieliaus sūnaus švarnų. Iš popiežiaus Mindaugas gavo patvirtinimą prijungtoms prie Lietuvos rusų žemėms. Tuo jis užbėgo už akių Danieliui, tikybinės unijos prieimimo atveju, taip pat galėjusiam gauti popiežiaus koncesijas. Šitaip teisiškai buvo apsaugotos pietinės ir rytinės Lietuvos sienos. Krikštas ir karūnacija – ne viską išsprendė Lietuvos šiaurinėje bei vakarinėje kaiminystėje. 1253 metų rudenį turėjo pasitraukti jau anksčiau ordino kapitulo stumiamas magistras Andrius Štirlandas. Mindaugas neteko rimto sąjungininko, tačiau vokiečių ordino vadovybė buvo naudinga ir toliau išlaikyti savo dviprasmišką poziciją, leidžiančią plėsti įtaką Lietuvoje. Todėl Eberhardas Zeinas buvo atšauktas 1254 metų pavasarį iš Livonijos. Pakeitęs Andrių Štirlandą, Anonas Zangershausenas atvirai nestojo prieš Mindaugą, o jo įpėdinis nuo 1256-1257 metų sandūros Burhardas Hornhausenas apsikeisdavo su Lietuvos karaliumi net geros valios laiškais ir duvanomis. Viso to pasiekmės sėlos 1255 metai ir pakartotinio žemaitijos 1259 metai draugės kalvos Nadruvo šiaurės suduvos dovanojimo Livonijos ordinui raštai. Lietuvos vyskupui Mindaugas 1254 metais užrašė žemės Žemaitijoje – bet nepajėgdamas juose išrinkti dešimtiniais, Kristijonas tais pačiais metais perleido dešimtinę Livonijos ordinui, kuris jį išlaikė. Pastarasis 1254 metais įsirūpino popiežiaus globaus deklaraciją savo ir iš Mindaugo gautom žemėms. Visu tuo Vokiečių ir Livonijos sardinas aiškiai brandino Mindaugui tokią situaciją, kurioje buvo atsidūręs rytų pamario kunigaikštis prasidedant pirmajam prūsų sukilimui. Mindaugas irgi nesėdėjo sudėjęs rankų. 1255 metais jis gavo popiežiaus Aleksandro IV leidimą karūnuoti savo sūnų, kas įtvirtino Lietuvos monarchijai testinį karalystės rangą. Įpėdinių Mindaugų užtekų. Šeštojo dešimtmečio aktai mini jo sūnus Ruklį ir Girstuką, veikiausiai dar pirmosios žmonos vaikus, nes Mortos vaikai, kurie taip pat atsirado Ir aišku, ar jiems priskirtinas 1263 metais minimas rupeikis. Vargu ar galėjo tuo metu paliudyti aktus. 70-mečio pradžioje neminimas ištikimas Mindaugos seserinas Lengvenis, bet jį pakeitė kitas seserinas Treniulta, plataus akiračio žmogus, gabus karvedys ir nesiskaitantis su jokiomis priemonėmis politikas. Treniulta – tapo senstančio Mindaugo dešinėje ranka, kadangi nei karalius, nei jo sūnus kariniais gabumais nepasižymėjo. Treniotaus iškilimas turėjo rimtų pasiekmių. Išoriškai pasiekusioje diplomatinių laimėjimų Lietuvos karalystėje atvirojo politinė įtampa. Visų pirma iškilo katalikų bažnyčios, kuriai atstovavo vokiečių dvasininkai integravimo į valstybę klausimas. Pati krikščionybė ypatingų nepasitenkinimo Mindaugo domene ir nalšioje nesukėlė. Rusių ir Lenkių žindyvių išnešiota lietuvių diduomenį, ėjo tipišku sinkretinimo keliu, išoriškai primdama vyriausiai krikščionių dievą, o kasdieniškoje būtyje šaukdamasis savųjų dievybių. Esminiai prieštaravimo taškai buvo bažnyčios išlaikymas. Lietuvos visuomenėje dar nebaigė susiklaustyti žemės renta ir tautiniai prieštaravimai. Vokiečiai jau spėjo tapti nekenčiama tejūnų tauta – O šiuos jausmus dar aitrino žemaitijos įvykiai ir asmeniniai konfliktai. Pavyzdžiui, Livonijos ordino pareigūnai trukdė trenutaus agentams realizuoti prekes. Tokiomis aplinkybėmis treniota naudojo antivokiškas nuotaikas savo politiniam kapitalui kaupti. Jei Morta karaliaus aplinkoje tapo vokiečių, o vaišelga rusų rėmėjų, Tai treniuta vis labiau įsijautė į tautiškumo puoselėtojo vaidmenį. Atsiradę Mortos vaikai, dėl kurių karjeros sielojusi motina turėjo įtakos Mindaugui, kėlė naujas problemas. Lietuvos karaliaus dvarą draskė prieštaravimai ir vokiečių ordino vadovai gerai tai matė. Lietuvos diduomenės buičiai dar buvo svarbus karo grobis – Tai, kas su Livonija uždarė kelią į šiaurę, bet geri santykiai su Voluinė ir Haliču atvėrė galimybės pietuose. Apie 1256 metus Haličėnų ir lietuvių kariuomenė nusiaubė Kijevo apylinkės. Tuo prasidėjo nauja lietuvių kariaunų siautėjimo Rusijoje banga. Šie veiksmai užkliudė aukso ordos interesus. 1258-1259 metų žiemą pasirodė didelė totorių kariuomeniai vedama geriausio ordos karvedžio Burundajaus – kuris privertė paklusti Danielių su Baziliumi ir savo jėgomis paremti žygiuojančius į Lietuvą totorius. Totoriai rusai nusiaubė Lietuvos ir Nalšio žemės. Tačiau pavojaus akivaizdoje Lietuvos diduomenė veikė sutelktai tautvilas ir palikęs vienuolyną Vaišelgą, atėmė iš Romano juodąją Rusiją, o jį patį paėmė į nelaisvę. Pagrindinės lietuvių jėgos vengė mūšių ir traukėsi į šiaurės vakarus. Ši taktika pasiteisino, totoriai rusai Lietuvą paliko, tačiau išsekintas vidaus karo metu kraštas vėl buvo nuniokotas. Vyskupas Kristijonas paliko Lietuvą ir daugiau joje nepasirodė. Prie Burundajaus sukreistos Lietuvos atėjo puolantys sambius kryžiuočiai, o jotvingius – haličienai o pati Lietuva išgyveno skausmingą monarchijos kūrimasi bei integravimasi į Europą. E. Vienišųjų žemaičių kova ir durbės mūšis. Mindaugo susitarimai su Livonijos ordinu suskaldė konfederacinius Lietuvos žemių ryšius. Žemaičiai liko vieni. Vokiečių ordino vadovybė siūsdama Berhardą Zeiną į Livoniją, be kitų užduočių numatė ir jo vadovavimą kovai prie žemaičius. Ši kova Venecijoje, ordino didžiojo magistro rezidencijoje, buvo įsivaizduojama kaip Sambijos užkariavimo palaikymas. Kartu buvo įvertinta žemaičių brovimasis į pietų kuršą, todėl siekta neprileisti jų prie jūros. 1252 metų rudenį Danijos upėje žiūtyse livoniečiai pastatė Klaipėdaus spilį. Vieta buvo parinkta labai vykusiai, tai buvo žemaičių ir sambių interesų sandūros taškas. Sureagavo abi gentys. 1253 metų vasarą jų kariuomenės apgulė Klaipėdą, bet nepaėgė jūs paimti. Siekdamas šį laimėjimą įtvirtinti, Eberhardas Einas tos pačios vasaros pabaigoje nusiaubė žemaičių žemes, o rudenį naujai perstatė Klaipėdaus spėdį. Tais pačiais 1253 metais Prūsijos kryžiuožiai pradėjo pulti Sambiją. Karo su sambiais eiga parodė, kad ordinas neįstengs jų taip lengvai įveikti kaip smulkesnės prūsų gentis. Kryžiuočių kariuomenė 1253-1254 metų žiemą įsibrauvusi į Girmavos apylinkės buvo sumušta. Aiškėjo, kad vienu įpum Sambijos ir Žemaitėjaus užkariauti nepavyks. Be kitų ir ši priežastis nulėmė Bernhardo Zeino atšaukimą iš Livonijos 1254 metų vėlyvą pavasarį. Karo veiksmai prie žemaičius buvo palikti paties Livonijos ordino nuožiūrai. Šie įvykiai neišskyrė Klaipėdos iš Sambijos karo veiksmų teatrum. 1254 metų vasaros pradžioje – Ja puolė didelis sandų laivynas, tačiau vokiečiai atsilaikė. Laikina žemaitėjus išjungimas iš vokiečių ordino strateginių planų nereiškia jo Livonijos šakos atpalaidavimo nuo Sambijos operacijų. 1254 metų vasarą Livonijos ordino magistras Anonas Zangerhausenas per kuršių neriją bandė Sambius užpulti, bet buvo atmuštas – Kryžiuočiai dar kartą įsitikinę samių pajėgumu kreipėsi paramos į Čekijos karalių Premisla II. Didelė Čekijos kariuomenė 1255 m. sausio mėnesį sutriuškino Sambiją ir perleido ją vokiečių ordinui. Karo veiksmai Sambijoje leido žemaičiams atsikvėpti. Jos kritimas atlaisvino Livonijos ordino rankas. Geri jo santykiai su Lietuvos karaliumi neleido žemaičiams tikėtis Mindaugo paramos – Tačiau praužės vidaus karas daug ko išmokė ir žemaičių kunigaikščius. Nors iš istorijos arenos jau pasitraukė tokie sąjungininkai kaip Vykintas ir Bulioniai, konfederacinių žemaitijos ryšių ir jos ryšių su visa Lietuva politinė tradicija išliko, juk ir vidaus karas buvo negenčių, o kunigaikščių grupių visose gentyse tarpusavio kova. Susirenkanti Žemaičių kunigaikščių taryba koordinavo bendrus veiksmus prieš Livonijos ordiną. 1255 metais taryba išrinko karinį vadovą kunigaikštį Algminą ir pritarė jo pasiūlytai veiksmų programai. Algminas pabrėžė bendralietuviškų ryšių nutraukimo pražūtingumą. Svarbiausia priemonė šiems ryšiams atkurti jis laikė įsitvirtinimą kuršė. Iš pažiūros perdėtai ofenzyvinės Algmino užmačios iš tikrųjų buvo giliai suvokta įvykių esmi, būtent iš pietų kuršų ir konkrečiai Klaipėdus. Livonijos ordinas siekia užkariauti Žemaitiją, o prieš dešimt metų juk pats Mindaugas žygių jam bute pradėjo vykdyti bendrabaltišką Lietuvos politiką nutrauktą krikšto ir karūnacijus. 1256 metų pradžioje žemaičiai nusiaubė kuršą. Livoniečiai atsakė dideliu niokojamų žygių į Žemaitiją 1256 metų viduryje. Abi pusės siekė susilpninti priešo užnugarį, o pats karas nekeitė dar 1252 metais išryškėjusios kovos dėl pietų kuršo pobūdžių. 1257 metų pradžioje žemaičiai puolė Klaipėdą pilies, jie nepaėmė, bet sumušė atskubėjusi jai padėti naują Livonijos ordino magistrą Burhardą Hornhauseną. Apylygė kova išsekino abi pusės – Todėl 1257 metų pavasarį buvo sudarytos pusantrų metų paliaubus. Laivybos prekybos susitarimas buvo šiokia tokia kompensacija žemaičių diduomeniai už jos grobimo veiksmų sulaikymą kuršė. Paliaubų galiojimo laikas sutapo su kryžiaus karų propagandos atnauinimu Europoje. Po piešiaus bulėse tarp nukariautinų pagonių buvo minimi ir lietuviai. Tai liudijo, kad vokiečių ordinas ir lenkų kunigaikščiai nesiskaitė su krikščioniškosios Lietuvos karalystės sienomis ir jos politiniais interesais. Atnaujinti karų veiksmus po paliaubų ruošėsi tiek Livonijos sardinas, tiek ir žemaičiai. Dėl to specialiai susirinko žemaičių kunigaikščių taryba. Kovus prasidėjo 1258 metų rudenį. Žemaičių žemių konfederacija į karo operacijas pasiuntė 3000 vyrų. Antroje karo fazėje dar labiau išiškėjo žemaičių pranašumas atvirame karo lauke. Vos pradėję kariauti, žemaičiai nusiaubė kuršą ir prie skuodo sumušė Kuldigos komtūro Bernardo Hareno vadovaujama livoniečių kariuomenė. Žuvo 33 riteriai, nemaža kuršių iš mūšio pabėgo. 1258 metų pabaigoje žemaičiai vėl pasirodė kuršę. Jų kariuomenė ties vartajais pasivijo magistro Burhardo Hornhauseno vedamos ordino jėgus. Abiems pusėms nesiryštant kauti, žemaičiai pagaliau atitrūko ir pasitraukė su savo grubiu. Šie laimėjimai vis labiau veikė kuršių ir ypač žiemgalių nuotaikas. Pastarėjai pačioje 1258 metų pabaigoje sukilo ir išvijo Livonijos ordino vietininkus. Į šią skaudžią netektį Livonija energingai sureagavo – 1258-1259 metų sandūroje Tervetę puolė jungtiniai ordino vyskupų ir šiaurės Estijos Danų kariuomenė vadovaujama Burhardo Hornhauseno. Tervetė atsilaikė, tačiau livoniečiai netoliesiai įsirengė savo bazę Duobelės pilį. Į šią operaciją žemaičiai 1259 metų pradžioje atsakė Duobelės apgultimi – Kaip ir reikėjo tikėti, ši operacija menkai valdžiusiems apgulimo techniką žemaičiams nepavyko, jie patyrė didelių nuostolių. Livonijos ordino sugrįžimas prie jam parankesnės pilių statymo taktikos gerokai suglumino atvirame karo lauke viešpataujančius žemaičius. Tiesa, prieš juos vykdyti tokiai taktikai ordinų reikėjo kur kas daugiau jėgų ir išteklių negu 13 amžiaus pradžioje padauguvyje ar ketvirtajame dešimtmetyje Prūsijoje. Tačiau nukariavus galutinai 1256 metais Sambija livoniečiams jau galėjo talkinti prūsiškojų ordino šaka. Bendromis pastangomis kryžiuočiai 1259 metų pavasarį Karšuvo žemėje pastatė Šventojo Jurgio pilį. Šis įvykis nulėmė trečiosios karo fazės pradžią, pakreipusią jo eigą žemaičiams neparankę linkme. Pozicinis karas kaustė žemaičių paėgas ir mažino jų grūbį. Karšvoje kartojusi Klaipėdaus istorija ir žemaičių vadovybė gerai suvokė šį pavojų. Jungtinės jų jėgos priešai Šventojo Jurgio pilį pastatė savo tvirtovę, kuri tapo atsparos tašku nuolatiniai Šventojo Jurgio pilies blokadai. Šiuo veiksmu žemaičių kunigaikščiai rado išėti jiems primestoje taktikoje, tačiau dabar jau ordinas puolė, o žemaičiai gynėsi. Lygiai pusiaukelėje tarp vokiečių ordino Livonijos ir Prūsijos valdų atsirado bazė, kurio žemaičiai nepajėgė sunaikinti. Šventojo Jurgio pilis tapo nuolatiniais kovos arena. Jiems primestoje taktikoje žemaičiai savo ruoštų surado vokiečiams neparankę pusę. Pilies blokadą jie derino su kuršo siaubimu ir tai kažkiek aprūpino jų kariuomenę graubiu, bei toliau veikė kuršių nuotaikas. Šventojo Jurgio pilies ištekliai seko ir ordino vadovybė buvo priversta organizuoti naują žygį ryšių su savo baze atnaujinti. 1260 m. vasarą jungtinė Prūsijos ir Livonijos kryžiuočių, kryžininkų bei Šiaurės Estijos Danų kariuomenė vadovaujama Livonijos ordino magistro Burhardo Hornhauseno, Prūsijos maršalo Henriko Botelio ir Švedijos karalaičio Karolio išsirengė į Karšuvą. Nauja žemaičių taktika jau atnešė savo vaisių. Vokiečių padėtis kuršė visai pašlėjo, tad žemaičių pasirodymas galėjo nesibaigti vien kuršo nusiaubimu. Jungtinė ordino kariuomenė buvo priversta skubiai žygiuoti į kuršą, kur prie durbės ežero ją pasitiko žemaičiai – keturi tūkstančiai vyrų. Vienas didžiausių 13 amžiuje mūšių prie durbės – įvyko 1260 metais Liepos 13 dieną. Vokiečių ordino karinė organizacija dar neišaugino darnios komtūrijų sistemos susidedančios iš vieningos riterių konventų struktūros ir patikimų vietinių karo tarnų kontingentų. Vietoje to ordino kariuomenė sudarė margi brolių riterių, kryžininkų ir vietinių pašauktinių būrei. Kuršių pašauktiniai reikalavo, kad jų artimieji išvadavimo į žemaičių nelaisvės atveju būtų jiems gražinti, o lyviai ir latgaliai laikė belaisvius jau įsidalintų karo grubių. Vieningo vado nebuvimas neleido sudrausti besiginčiančių, visą kariuomenę apėmė netikrumo jausmas. Mūšio eigoje kuršiai iš jo pasitraukė, dalis jų atsuko ginklą prieš vokiečius, susviravo estai. Tokiamis aplinkybėmis pačius vokiečius apėmė panika ir mūšis netrukus virto skerdynėmis. Žemaičiai nesunkiai persekiojo bėgant į priešą, žuvo 150 vokiečių ordino riterių, Burhardas Hornhausenas ir Henrikas Botelis. Durbė buvo didžiausias pralaimėjimas 13-14 amžiuje vokiečių ordino karuose. Šis mūšis parodė Žemaitijos žemių konfederacijos jėgą ir visiškai pakeitė politinę padėtį Baltijos regione. F. Durbės mūšio padariniai. Žinia apie vokiečių ordino sutriuškinimą prie Durbės tuo jau pat apskrėjo Baltijos baseino šalis ir net platesnius regionus. Vokiečių įgulos skubiai paliko šventojo Jurgio ir duobelės pilis. Sukilo ir jis vadavo kuršiai. Jie iš karto kreipėsi pagalbos į žemaičius. Sutiko pripažinti jų valdžią į Dzintarės pilį prieimė nemažą žemaičių įgulą. 1260 metais rugsėjo 20 dieną sukilo visos prūsų gentys įskyrus vokiečių ir lenkų kolonizuotą pamedę. Tai buvo didysis prūsų sukilimas sukaustęs vokiečių ordino veiksmus pusantro dešimtmečio laikotarpiui. Pavojų žemaitėje atitolo, žemaičiai atsidūrė baltų įsivadavimo kovos prieš akiją. Tačiau durbės mūšis fiziškai sunaikinęs kryžiuočių branduolį Baltijos šalyse negalėjo sunaikinti Europos misijinio nukariavimo sistemos. Pagalba Vokiečių ordinui energingą organizavo popiežius Aleksandras IV. 1260-1261 metų sandūroje Livoniečiai užėmė kuršių dzintariais, žuvo žemaičių įgulą ir azbotės pilis. 1261 metų sausį kryžiuočiai puolė prūsus Sambijoje ir Natangijoje – bet buvo sumušti žymaus prūsų karvedžio Natango Herkaus manto prie pakarbių. Tų pačių metų vasario trečią dieną žemaičiai sumušė livoniečius prie lielvardės ir tai leido laikinai vaduoti sariamos estams. Žemaičiai buvo sėkmės viršūnė, tačiau dzintarės pavyzdys rodė, jo kartojasi ankstesniųjų kovų reiškiniai. Lietuvių vyravimas atvirame lauke negalėjo sutrukdyti vokiečiams užvaldyti pilis. Lietuvos ir Vokiečių ordino santykiai po durbės mūšio išoriškai nepakito. Mindaugas labai vertino tarptautinį Lietuvos pripažinimą, todėl ramiai stebėjo įvykius, tačiau įtampa didėjo. Vokiečių dvasiškyje išsaugojo įtaką tam tikrai lietuvių aristokratijos daliai, kuri būrėsi apie karalienę Mortą. O visuomenės nuomonė visai aiškiau krypo žemaičių pusin. Jie naudojosi treniotą siekdamas tapti jos reiškėjų. Livonijos ordino vadovybė, gaudama šią informaciją, ruošėsi pasinaudoti galimais karaliaus aplinkaus konfliktais. Aktų falsifikatuose, kuriuose Mindaugas užrašo savo valdas Livonijos ordinui įpėdinių nebuvimo atveju, kaip tik įrašyta 1260 metų data. Žemaičių sėkmė nesusuko galvaus jų kunigaikščiams, kurie suprato, kad dabar yra geriausios sąlygos Algmino programai vykdyti – 1261 metų vasaros pabaigoje žemaičių delegacija atvyko pas Mindaugą. Įprašė priimti žemaitiją Lietuvos karaliaus valdinystėn ir pradėti karą prieš vokiečių ordiną. Mindaugas vyravo, bet viską nulėmė Trenioto spaudimas. Treniota dar labiau išplėtojo Algmino programą, tikėdamasis energingo latgalių palaikymu. Vorutoje ir Vilniuje gerai suvokė ir užkulisinius kryžiuočių keislus. Žemaičių sąlygos buvo priimtos, vokiečių dvasininkai išvaryti, karalius liepė ruoštis karui. Ieškant sąjungininkų buvo susitarta veikti bendrai su Naugardu. 1261 metų rudenį lietuvių kariuomenė įžengė į Livoniją, Lietuviai nusiaubė cėsių apylinkės, bet naugardiečių paspirties nesulaukė. Latgaliai prieš vokiečius nesukilų, Mortos aplinka atsigrybė, pats Mindaugas pareiškė treniuotai savo nepasitenkinimą. Karalius gerai suprato, kad vokiečių ordinas kova prieš jį pavaizduos kaip lietuvių atsimetimą nuo krikščionybės, o baltiškuosius treniuotaus planus pasirodė netaip lengvai gyvendinti. Kartu Mindaugas gerai suvokė ir tai, kad dabar nebeliko nieko kita, kaip tęsti pradėtą kovą. Todėl treniota išsaugojo savo kaip favorito padėtį. Beje, kariauti buvo pradėta tuo metu, kad dar nebuvo išrinktas naujas popiežius vietoje 1261 metų pavasarį mirusio Aleksandro IV. Išrinktasis popiežius Urbonas IV anksčiau buvo jo Baltijos šalyse, todėl geriau už kitus bažnyčios hierarchus žinojo jų santykius. 1261 metų pabaigoje pasirodė jo buliais, skirtos vokiečių ordinui paremti, tačiau juose nebuvo jokių užuominų prieš Mindaugą, analogiškų savo meto papeikimams Svento Pelkui. Urbonas IV suprato padėtį, o Mindaugas savo ruoštų neskubėjo išryškinti konfesinės pozicijos, todėl išoriškai Lietuvos ryšiai su Roma nebuvo nutraukti.